jazko bunuzeko egunen ondotik, arremanak sortu ginituen hainbat elkarterekin, eta mm, badu bai bi urte tolosaldean eh, muntatu da eh, elkarte bat, eta hau da uh, kooperatif imobilie deitzen den bat, eta gauza berria da, eta tolosan baizik ezta, eh, gaur egun frantzian, eta beraz, ide, oien ideia zen, agentzia baten idekitzia, beraz, imobiliario agentzia bat, eh, bainan kooperatifismo uh, idearekin, eta hau zen, beraz, uh, etxe bizitzari gabeko nahikoak etxebizitzen eh, atxemaiten ah, laguntzeko. E, izan zaten almen urritasuna, baina nire eh, karriketan biziren pertsonentzat edo sosituri tipia dutenentzat. E. Eta ari bon, guk ere berdin alako zerbait hemen, e, bon, biztan da almen urritasunari buruz dugun gogoetari buruz, baina, bon, zergatik ez, ara, beste elkartea initz arduratzen dira e, beprekaritatean diren pertsonetaz, e, bon, ara, hasi gira gogoeta hortan, eta ara, neguntan e, pixka bat e, sakondu dugu, ditugu, eta hor uh, gauza batzuen burutzen. burutu gabea dena, baina uh, jadanik uh, badugu beraz Tolosako elkarte horren sustengoa. erabaki dugu nolazpait ez aien e, barne sartzea, baina gu gurea sortzea. El gero federazio baten e, eraikitzea geroago, berantago, baina ara, eta orduan Tolosako elkarte horrek bere jakintza eta bere materiala eta esperientzia eta gurekin partikatzen du eta ideia da hemendik uh, eh, zenbait hilabetetara, beraz hemen elkarte hori sortzea, uh, oraindik idekia da, eh? uh, uh, eta best, hemengo iparaldeko beraz Euskal Herriko uh, elkarteekin, uh, elkarte horren muntatzea, eta gero martxan jartzeko uh, agentzia emulari hori eta albada etxe bizitza eskaintzen uh, ara, al, al guti duten zata. Beraz, igiezin agentziek bezala egingo zenukete, janai baitu, uh, etxe bizitza jabengana joan, eta proposatu beren eh, e, egoitza, eh, beharretan diren jender proposatzea. Hori da, hori da, eta gure bitartez, nahi usu nahi baduzu, usu eh, gertatzen da, eh, alokatzen duen pertsonak edo e, egiturak, eh, beti badu lotxa, ea, hilabete ondarrian, ukain duen bere saria, uh, nola inen duten kozio horien, bilabetetako kozio horien ordaintzeko, eta, eta beraz, <clears throat> gure sedea da, gure kooperatiba sistema horren bitartez, gauza horiek segurtatzea. He, ola, jabeek ez lukete uh, iriskurik hartuko, edo iriskua garras, tipia. Jakinez, gu bezala, bezalako uh, elkarteek ditugun pertsonak edo laguntzen ditugun pertsonak segitzen ditugula. Eta beraz badakigu, uh, eh, ilabeteko hilabeteko eh, ondarean badutela beren, beraz, alokailu ordaintzeko, eta hor gu hor izan egibelean, gu ere horretaz arduratuko gira. Eh? Garantzia bat azkenean? garantzia bat, hori da garantzia bat, eta gero batez ere, erresketa, errestia, harremana, lotura, beharretan den, eta ahal guti duten pertsonen eta jabeen arteko lotura hori errestia. Hala, gero antolaktuko gira ondoko egunetan hori dudarik ezta, zentaz, eh, hemen bunu zen bertan ukan ginen eh, azken bilkura, behaz, torosako elkarte hori dintzitzaukun eta gauzen orkesterat eta ikertzerat, eta guai hain dira gauzak, eh, jadanik ikusten alduzu, logo bat bat dugu, lauburu batekin, eta ara. norako logoa da, zer dio logo Orduan, logo horrek hiru esku hartzen ditu, eta teilatu baten itxura du, eh, eta ba, barrenen bat, biztan da eh, Euskal Herriari eh, lotua den zerbait, eta logo hori ere eh, tolosakoaren kasika antza berdinekoa du. Baina guk, guk gure kulturari lotutako zerbait ezari dugu gehitu diogu. Zentaz, ge, ara, ez dakik eginen dugun federazio bat edo la, hemen bosturte edo amagurtetarat. Baina ideia da, ala ere, hemen lortzen mani bat dugu egiten, ara, guneka beharren arabera, zentaz, erri ikusten dugu, garko ez da ere, ara, Frantzia mailan ez ditugu bat ere Euskal Herrian ditugun behar gauzak gauzak ikusten Parisean edo Kreuz eh, Eskualdean edo Frantzi Erdian. Hemen dik, eh, zenbait hilabetetara, segurazki, uh, eh, ukein duzu berri, zenta zara, kasik burutua dugu.